Միլպետի ծոցում։ Մութ էր։ Մորուկ կարուն իջավ ձիուց, կանգնեց ձիու կողքին ու մտածեց. ուր գնալ։ Նորից հապավին է լեռներին։ Մի հավ կանցավ իր վերևով։ Երկար նայեց յետևից։ Հավքը գնաց թարեց մի քերծի, ապա թևերը ցալեց ու սուզվեց ժայռի մեջ։ Նայել մտավ իր բույնը, մտածեց կարուն։ Իսկ ես հիշեց։ Սարդարապետի դաշտում մի ցանոթ գյուղ կար, անունը Ջանֆիդա։ Նրանից այն կողմ հին արմավիրի մոտ մի ուրիշ գյուղ մեծ շարիար։ Այնտեղ նա տալվորիկցի մի բարեկամ ուներ, նախագահեր գյուղում։ Արի ես գիշերը Ռաշիդիս հյուր լինեմ։ Ինքն իր մեջ խոսեց մորուկ կարոն։ Քշեց կարոն իր ձին եւ գիշերով իջավ մեծ շարիար։ Ռաշիդը մենակ նստած գին երխմում։ Ուրախացավ Արարատյան դաշտի գյուղացին իր շեմքին պատվական հյուրին տեսնելով։ Շեմքի վրա գրկախառնվեցին։ Նախ ձյուն գարի, հետո տիրոջի հաց։ Պատվիրեց Կարոն Գերանդին պատից կախելով։ Ռաշիդը ձին տարավ գոմ, իսկ Կարոյին օթա։ Ձյու առաջ գարի դրեց, հյուրի առաջ հաց։ Հանեց իր ամենաընտիր կարասի գինին, որ երբեք բացած չկար։ Հողի աման ունեք, հարցրեց Կարոն։ Ռաշիդը հասկացավ, որ Կարոն վիշտ ունի։ Կինը մի խոր բնակ բերեց Յուրի համար։ Մի բնակ էլ ինձ համար բեր, ասաց Ռաշիդը գինու փոքրիկ գավաթը մի կողմ հարելով։ Կինը մի բնակ էլ բերեց։ Հավ մորթեցին, թաթու հանեցին ու նստեցին սեղան։ Բնակները զարկվում էին իրար ու դատարկվում, պատրաստվում էին քնելու, երբ լուսամուտի դեմ մի գլուխ երևաց։ Նախագահը տանն է, լսվեց դրսից տանն է, ներս համեցեք, պատասխանեց Ռաշիդը եւ ճերակը ձեռքին մոտենալով դուռը բացեց։ Եկողը Էջմիածնի գավառամասի միլպետ Սուրմալեցի վաճագաններ, առույգ, գեր ու կարճլիկ, տխատեմ մի տղամարդ։ Նա հենց շեմքից նկատեց, որ շեք բեղերով մի գյուղացի նախագահի տանը նստած կավե ամանով գինի է խմում։ Առաջին անգամ էր տեսնում մեկին, որ գինին պնակով է խմում։ Պետին դուր եկավ այդ գյուղացին եւ որովհետեւ ինքն էլի պաշտոնե այդ գավառամասի գրեթե բոլոր կարասների գինին փորձել էր, ուստի շատ ուրախացավ, որ այդ գիշերը դարձյալ առիթ ուներ շփվելու խմիչքի հետ։ «Էս ինչ հալի եք» ձեռքեր աշխուժորեն իրար տրորելով հարցրեց Միլպետ Վաչագանը։ «Նստած գինի ենք խմում, անկերպետ», պատասխանեց Ռաշիդը նրան թախտի վրա տեղ առաջարկելով եւ ճրակը դնելով պատուհանի գոգը։ Գինին բնակներով Առաջին անգամ եմ տեսնում։ Մեր երկրում գինին պնակներով են խմում, ավելացրեց Կարոն։ Ձեր երկիրը ո՞րն է։ Արաբստան։ Մեջ շարիարի գինին հայտնի է մեր գավառամասում եւ արժե այդ գինին պնակներով խմել, ասաց Միլպետը։ Որ կարասից է քաշված։ Իմ մառանի ամենաանտիր կարասից ընկերպետ։ Քիչ առաջ բացարի, ասաց տանտերը։ Մորուկ Կարոն գինով լիամանը դեմ արեց Էջմիածնի Միլպետին։ Միտես ինչ գինի է։ Ոչ, բնակով գինին շատ է։ Ես պաշտոնյա մարդ եմ եւ գործով եմ եկել գյուղ։ Հիմա գինու ժամն է։ Գործը հետո կանես, նկատեց Կարոն։ Դու երևի վաղուց գինի խմած չկաս, որ բնակով ես խմում։ Եվ քո բնակը կրկնակի խոշոր է նախագահի ամանից։ Պատահում է եւ այդպես ընկերպետ։ Կարասին ասացին. «Ինչից ես վախենում»։ Ասաց. «Փոքր ամաններից»։ Երկուսն էին դարձան 3 Կինը նոր հավեր մորթեց եւ երեքով սեղան նստած խմեցին մինչև կեսգիշեր։ Միլպետն ու նախագահը գավաթներով էին խմում, իսկ Կարոն կավե ամանով։ Խմեցին ու զրույց արին։ Ամեն մեկը սեղանի առաջ մի հետաքրքիր բան պատմեց։ Հյուրն էլ պատմեց Գորեկի եւ Ցորենի վեճը։ Կորեկը 40 օրից է բերք տալիս, ասաց Մորուկը, իսկ Ցորենը ավելի ուշ։ Մի տարի մշո դաշտում սով էր։ Գյուղացիք սկսեցին կորեկ ցանել, որ սովի առաջը փակեն։ Կորեկը փակվելով ծորերին ասաց. «Ծորեն ախպեր, ես ելել եմ բեմ։ Ինչ անեմ։ Տարին քո տարին է», ասաց ծորենը։ «Ձենդ կտրիր, մի ես պլպլան աչքով པարծեն կոտին տես։ Կոզես աշխարը սով գցել», գոռաց ծորենը եւ բարկացած դմփեց կորեկի գլխին։ Սարից եկած հյուրը իր պատմություններով եւ քաղցր բնավորությամբ գերեց սուրմալեցուն։ Միլպետ Վաչագանի կենացի վրա կարոն նրապատվին երկեց Սուրմալու երգը, որ սովորել էր վերջին թափառումների ընթացքին Արագացի վրա։ Չկա զանգակի ձայն, չկա հայ բարբար, դարել ես բնավեր գայլերի անտար, դպրոցներով հարուստ մարդասեր գավառ, ոցն է նստել բախտիդ վրա Սուրմալու։ Վայ, ես ինչ լավ մարդ ես, լավաշի մեջ փաթաթես ու դես։ Միլպետը հուզմունքից գրկեց, համբուրեց հյուրին եւ նրան իր տուն հրավիրեց Էջմիածին։ Այնքան դուր եկան մեկը մյուսին, որ գիշերը քնեցին իրար հետ միևնույն թախտի վրա։ Արավոտ վախ մորուկ կարուն արտնացավ, հեծավ իրձին, առավ գերանդին ու գնաց։ Դիանի եւ Կակավաձորի անձավները վերևից աչք էին թարթում մեզ մոտարի։ Ամբերթի ավերակները հերվից կանչում էին. «Արի, մենք քեզ տուն կտանք։ Միլպետն արթնացավ, լավացվեց, հաց գերավ եւ նախագահին մի կողմ քաշելով ասաց. «Ռաշիդ, ախր ես կարևոր գործով եմ եկել մեծ շարիար։ Ինչ գործ է»։ Տեղեկություն է ստացված, որ Մորուկ Կարոն գտնվում է ձեր գյուղում։ Գուցե եւ Ջանֆիդա գյուղումն է թաքնված կամ Արմավիրում։ Եկել եմ քեզ մոտ, որ օգնես ինձ Մորուքին գտնելու։ Դրան էլ բռնեմ հանձնեմ ու հոգիս ազատեմ այդ ցավից։ Ուղիղ երկու օր է տղաներով գյուղերն ընկած նրան ենք փնտրում։ Քո տունը շինվի ընկերպետ։ Մորուկ կարոն էն էր, որ գիշերը քնուկ էր քոցոց։ Խնդալով պատասխանեց Ռաշիդը։ Միլբետը զարմանքից սփռտնեց։ Ինչպես թե այն գյուղացին, որ բնակով գինի էր խմում։ Հա, մորուկ կարոն նա էր։ Ուր գնաց։ Առավոտ շուտ արթնացավ, թեցավ իրձին ու գնաց։ Դու ճիշտ ես ասում։ Ուրեմն դա է եղել Մորուկկանում։ Հենց նա է որ կա, որ ծորենի ու պլպան կորեկի պատմությունն արեց։ Այո, այն գյուղացին, հա, այն գյուղացին, որի հետ դու համբուրվեցիր եւ գիշերը միասին քնեցիք թախտի վրա, հանգիստ պատասխանեց Ռաշիդը։ Քնելը հիշում եմ, բայց համբուրվելը միթե համբուրվեցի։ Այն էլ մի քանի անգամ։ Իմ կարասի գինին խմողը չի կարող չհամբուրվել։ Միլպետ վաճականը մոտեցավ սեղանին, վերցրեց այն պնակը, որով մորուքը գինի էր խմել, զարմացած նայեց մեջը, հոտոտեց եւ դրեց տեղը։ Ուղակի անհավատալի բան է։ Այն մարդը, որին դու փնտրում ես, մտնի քո ծոցը եւ քո зерքից փախչի, ախպեր, եթե մորուք կարոն դա է, հալալ լինի նրան իր ծծած կատնել, իր խմած գինինել։ Այսքան ապրել եմ աշխարում, ես դեռ այդպիսի խոսքաշեն անուշ մարդ տեսած չկամ, ասաց Սուրմալեցին։ Բայց ինչ արած, մեզանից պահանջում են, ուզենք թե չուզենք պիտի բռնենք եւ հանձնենք։ Ես չբռնեմ, ուրիշը պիտի բռնի։ Օծն է նստել այդ մարդու բախտի վրա։ Երեք թալինից զանգահարեցին, թե նա կարող է մեր կողմերում լինել։ Տվեցին Ջանֆիդայի եւ ձեր գյուղի անունը։ Հայտնեցին, որ նա վաղուց փախստական է դարձել եւ ապրում է սարերում։ Մեր տայից ձորի կամ քարայրին մեջ է, մեր տային քարափի գլխին մերթ միավերակ բերթի դռան մերթ ցանոտ բարեկամի գոմում։ Երբեմն էլ հավքերին թրցնում մտնում է նրանց բույնը։ Մի քանի անգամ գիշերով եկել թաքնվել է իրենց բուխարիկի մեջ եւ կինը բուխարիկի բերանը ծածկել է սալակարով։ Իբրև թե այնքան երկար մորուք ունի, որ մի անգամ բուխարիկի բերանը ծածկելիս մորուքի կեսը մնացել է սալակարի տակ։ Եթե մորուք կարուն նայե, որ մենք երեք տեսանք, ապա նա բոլորովին էլ մորուք չունի։ Չէ, Ես նրա մեղքի տակ չեմ մտնի, Ռաշիդ, վճռաբար հայտարարեց Միլպետ Վաչագանը։ Այդ գյուղացին ինձ դուր եկավ եւ իմ խղճին դեմ է նրան բռնելը։ Հա, մի բան հիշեցի։ Ձերքին գերանդի կար, կար։ Հենց նա է որ կա։ Մեզ հայտնեցին, շարունակեց Միլպետը, որ աշտարակի եւ Թալինի լեռնային մի քանի գյուղերում հնձվորները նկատել են մի տարօրինակ երևույթ ինչ որ մեկը գիշերով գալիս եւ իրենց կիսատ թողած գործը ավարտելով լուսադեմին հեռանում է։ Եթե խոթարք է, խոտը քաղված, եթե արտը լրի ֆնձված, երբեմն էլ խրձերը կապած եւ թողած դաշտում։ Ենթադրում են, որ դա մորուք կարոն կարող է լինել։ Այդ ամբողջ ժամանակ միայն մի գերանդի է անհայտացել սարից։ Դե եկ եւ այդպիսի մարդուն բռնիր։ Ինչ իրավունքով։ Վերջերս ինչ որ բան է նկատվում մեզ մոտ Ռաշիդ, որ իմ սրտովը չէ եւ իմ կարծիքով հակառակ է ընկեր Լենինի падգամներին։ Նրան ներում էր շնորվել։ Կառավարությունը անգամ թույլ էր տվել, որ վերադառնա գյուղ եւ զբաղվի իր վարուցանքով, հաստատեց նախագահը։ Տեսնում ես, իսկ որոշ մարդիկ կարկադրել են նրան բռնել։ Որ մորուքին կբռնեն, դա անկասկած է, բայց թող մեր ձեռքով չլինի։ Նա գիշերով եկավ քեզ մոտ, այնպես չէ, հարցրեց Միլպետը։ Այո, մոթով եկավ եւ մոթով գնաց։ Ուրեմն որոշեցինք, դուք ասես, որ քո տանը այդպիսի մարդ չի եղել։ Ռուսերեն դրան ասում են սուխոյ ատկաս։ Կնոջը դել զգուշացրու, որ բերանը փակ բահի։ Ծանր օրեր են Ռաշիդ, մի բոր ժողովուրդ ենք մնացել։ Պահենք մեր լավերին։ Լսեցիր ինչ ասաց։ Կարասին հարց տվին։ Ինչից է վախենում։ Ասաց փոքրիկ ամաններից։ Այս ասելով Միլբետ Վաչագանը նախագահի հետ ելավ գյուղամեջ, ձևականության համար հարցականեց մի քանի բնակիչների եւ մեկնեց շրջկենտրոն։